Salut Annick. Salut Charles. Oh, qu'est-ce qui ne va pas Tu as l'air frustré. Il y a des quoi, je te jure. Mais allons plutôt à la cafétéria, loin des oreilles indiscrètes. D'accord, mais tu peux toujours commencer à me le raconter en route, n'est-ce pas Bien sûr. Pour vous que je ne parle pas trop fort, je bouillonne de colère, comme tu peux le constater. Respire un bon coup, ça va te calmer. Voilà ce qui s'est passé. Je sors à l'instant du bureau du patron, c'est bien simple, lui et moi. On est aux antipodes. Euh, j'ai eu peine à me retenir. De quoi avez-vous parlé C'était notre entretien annuel, tu sais, l'évaluation de rendement. Ah oui, tout le monde doit y passer. Ce sera mon tour dans deux jours. Le patron, il n'avait rien de positif à me dire. Pour commencer, il m'a reproché d'avoir été souvent en retard, mais je n'y pouvais rien si ma voiture ne voulait pas démarrer ou si mon fils refusait d'aller à l'école et j'ai dû le raisonner longuement ou si ma fille ratait le bus scolaire et j'ai dû la conduire moi-même à l'école. Ce n'était pas de ma faute. Tu en conviens Je te comprends, Charles. Ensuite, le patron m'a blâmé pour le retard de quelques projets dont je faisais la supervision. Mais tu sais que mes beaux-parents se font vieux et mes propres parents aussi. Leur santé s'est beaucoup détériorée au cours de cette année. De ce fait, ils ont eu besoin de moi et j'ai dû m'absenter du bureau plus souvent que par le passé. C'est vrai que nous sommes, toi et moi, à un âge intermédiaire où nous devons nous occuper à la fois de nos enfants et de nos parents et de nos beaux-parents. Tu as bien résumé la situation, Annick. Mais ce n'est pas tout avec mon patron. Il soutient que tous les membres de l'équipe me trouvent trop rigide à l'en croire, les employés m'ont donné le surnom de tyran. A-t-on jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule Je te demande un peu. Affubler quelqu'un d'un surnom pareil, je trouve ça un peu fort. Est-ce que ton patron t'a dit pourquoi tes collaborateurs ont fait ça Évidemment. Il ne s'est pas gêné, tiens. Mes chers collaborateurs critiquent ma façon de faire les choses et se sont plaints de mon approche qu'ils trouvent trop directe. Mais tu me connais, je ne vais pas par quatre chemins, je vais droit à l'essentiel. Et lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, je ne perds pas de temps à tergiverser. Je peux baser mon jugement sur la vaste expérience acquise au cours de ma longue carrière. Mais qu'est-ce que ton patron t'a suggéré de faire pour arranger les choses entre toi et ton équipe Oh, il m'a bien entendu servi de grands mots, tu sais, tout le tralala dont nous rabat les oreilles éviter les prises de décisions arbitraires, toujours impliquer les membres de l'équipe dans la prise de décision, faire preuve de plus de tact, de plus de droité, montrer plus de compassion, s'ajuster, changer, vuler et patati et patata. Ça peut changer les choses en ta faveur, Charles. Ça vaut la peine d'essayer, tu ne crois pas Oh, je refuse de jouer ce jeu-là. Je vais te dire ce que je pense de mon patron. Ce type est trop jeune inexpérimenté et tellement influençable. Il s'est laissé manipuler par ces incompétents de mon équipe qui l'ont monté contre moi, moi qui me décarcasse pour le bien de la compagnie entière. C'est tout à fait injuste la façon dont il me traite. C'est la discrimination pure et simple. Mais la situation ne peut pas continuer comme ça. Je vais de ce pas aller voir le docteur pour lui demander un certificat de congé lié au stress. Tu peux me croire.